Yeah ทาวริวหาปุราปริปุเรนติสากลังเอวเมวโตทินังเปตานังอุปกปเตอิจิตังมิริตังตุมหังิปเมวติมิตรตุสเพปเรนุสังกปายันโทปนรโสยถามณิโชติละโสยะถาสเพติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินาสตุมาเต ภวัตวันตรายโยสุขิติกายุโกภวะอภิวาตนาสิเลสนิจจังวุธาปจายโนจตตารธรรมวัฏทันติอายุวันโนสุข ทิติมติเตโชอชยเสติมเหติมหกุณาปริมิตาปุญญาทิการัสสัพพันตรายนิวารณสมัตทัสภะกวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตวัตติงสมหปุริสลักขณานุภาเวนะสิตยานุ พยัญชนะนุภาเวนะอัตโตตระสตมังคลานุภาเวนะฉับพันนรังสิยานุภาเวนะเกตุมาลานุภาเวนะตัสปารมิตานุภาเวนะตัสอุปปารมิตานุภาเวนะตัสปรมัตถปารมิตานุภาเว นะสีลสมาธิปัญญา นุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะเตจานุภาเวนะเอนทานุภา นภลานุภาเวนะเยยธรรมานุภาเวนะจตุราเสติสังัตสธทรมคันธานุภาเวนะนวโลกุตลธรรมานุภาเวนะอัตทังเกกามกานุภาเวนะอันทสมาปัตติยานุภาเวนะชลพิญญานุภาเวนะจตุส ัตจายานานุภาเวนะทัสสะปรยานานุภาเวนะสัมพันยุตยานานุภาเวนะเมตตาการุณามุติตาอุเปกานุภาเวนะสัมภปริตานุภาเวนะรัตนาตยสรณานุภาเวนะตุยห้องสัพระโรกโสกุปันตวตุกโท มนัสสุปายาสาวินัสสันตุสัพอันตรายาปิวินัสสันตุสัมปสังกัมปาตุยหังสมิจันตุทีกายุตาตุยหังโหตุสัทวัสชีเวนัสมังกิโกโหตุสัพพทาอากาสพพปตะวันเวมิกังกามหาสมุทธาอารักขกาเทว ตาสธาตุมเมอนุรักขันโต ภวตุสัพพมังกรังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนัสทาโสติภวันตุเตภวตุสัพพมังกรังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนัสทาโสติภวัน ตุเตภวตุสัพพมังกลังรักขันตุสัพพเทวตาสัมสังฆานุภาเวนัสตาโสทิภาวันตุเต สัมปจิตสามินาสองสิโม พรหมจมหาเทวาสเบยก้าปรยันติพรหมจมหาเทวาพิราภาพวันตุเต มหาปุญโยมหาลาโภพวันตุเต มิเตโมติพุทธะมะอุนโมพุทธยะวิระดะโยวิระโกดยังวิระหิงสาวิระดาสีวิระดาสาวิระติโยพุทธะมานีมะมะพุทธะสวาโหมสัมปิจามิเพ่งเพ่งพาพาาลือลือกินอย่าให้บก ยกยังให้ลงโอมอุอามุมะมูลมาให้เงินให้นองให้ทองใหมายาได้ขาดจะได้บกเกินหาจะได้ขาดเกินวังเสื้อผ้ากำลังอย่างดีคือเก่าเงินคำแก้วอย่าได้ขาดเกินตรงให้เจ้างงงใส่นึ่งทองในเบาเงินทองไหลมันก็เต็มกระเป๋าอึ่งตึงเด้อ